Egun hona? Egunta oita ama bost proiektu eh, sustengatuak izan zirela, Odean, lan haundia eta horitariko zonbaitzu ere beresi dituzue gaurko aurkezpenean, dena den lan haundia ere manda eskual mendian. Bai, uh, uste dutu bai uh, eh, Ipar Euskal Herriko aktoreek eta eragileek uh, badakiten zer den uh, lider programa hori. Eh, lider da behaz uh, eh, Europar diru uh, fondo bat, diru laguntza batzuk. Uh, horien uh, kudeak eta lehena legez uh, eskualde kontseileak dute, baina uh, astapenetik uh, lehen programatik uh, li, lider programatik uh, bodeletik erabaki zen eta Alain Rusek alana izuelako osoki dezentralizatzea eta eskualdeen gain emaitea e, Europar dirutza horren e, eh, kudeak eta bai teknikoa, Eh, baita ere, no noazpait, eh, politikoa ere, eh, Naizta gero arbitraz delako horiek egiten diren beste instituzioekin, beste kudeak eta lehen guzia izan teknikoa edo politikoa, eramiten da lideren, bez, Euskal Mendia lideren barnean, eta bez, ere muntan Ipar Euskal Herrian. Eta hori importanta da, eta Euskaldeak berdin egiten du ere FEDER edo FEADER fonduekin ere. Hala, Euskalde Kontseilu batzuk erabakitzen dute hori zentralizatzea, ez da kure kasua, autoak desberdik gemaititugu, Eh, Sobera uh, usu badugu saia eh, Eskualde Kontseilutik salatzeko Pariseko zentralismoa, ez guk berdin egiteko. Beaz, Eskualde Kontseilu batzuk desberdin egiten dute, gu, guk usoki konfianza egiten dugu eh, Eskualdeari. Eh, badugu eh, Euskal Mendia Lider programa horren uh, kudeaketarako uh, uh, kudeaketa batzorde bat, aski uh, zabala eta plurala, uh, ara, nun badiren uh, publiko adibidez uh, mendielkargoak, hori da hemengo eh, berizasun bat da, eh, egan dut eh, Euskal Herri gune elkargoa, eh, eh eta eskolde kontseilua, baina ere adibidez eh, pribatuaren multzoa hor importanta da. Eh, laborantza saila, oiana, gazteria eta ondarea, ingurumena, turismoa eta aixialdiak, eta hori guziak lotuak dira, tematika batzu dira, nun zuzenki lotua diren Euskal mendi, e, mendi eremu unibegira eta kudeak eta mendiaren kudeak eta nolakoa izan, nok erabakitzen du, zoin bakoxaren lekea, lekua, e, badakigu eh, gure mendiguneak geroztak gehiago erabiltzen dituztela ere e, laborantzari edo atzaingoari lotuak ez diren hainbat beste publikoek, e, eta hori errealitate bat da, eta baz oktatik ere abiatzen gira, eta hori nola kudeak du, e, hor badira, egiazko, e, e, galdera funtsuezkoak. Ikarbizitza hori ongi funtzionatzen da? Azteko e, egun bukatu den programa hortan, baginituen hainbat proiektu, e, proiektuak, zoinek e, zuten e, iparroaz gisa, e, tematika horren lantzea, e, kudertzea, eta mm, mendia, Eh, biztan lehen ere historikoa izan da laborantza eta hartzaingoa, e, eh, gaur egun errealitatea eh, realitatea e, eta kursor dalako hori aldatzen da, nolaz bait. Badira hor, beste erabitzaile batzu, eta erabiltzaile horiek nahi dute ere nahi asuma dute erabekitzaile ere izaitea. Beaz, eh, hainbat proiektu horren inguruan lagundu ditugu, eh, debatea, debateak bat dira, eh, biziki-biziak, eh, aberatsak, eh, eta elburua da, biztana, elkar bizitza eh, hitz eh, magiko hori edo, egunerokoan eh, pratikarat Biziki zabala da, ere moa, eh, zer eta... Euskal mendigunea aipatzen dugularik, e, ez da bakarrik mendi horren kudaketa. Mendi horren inguruan badira herriak, e, batzu tipiak, beste batzu ertainak, ere hiri gotor batzu, eta horiek ere sartzen dira eh, Euskal mendia gure espiritu hortan eta bat izetena dira e, herri batzuk e, ekartzen proiektuak, herri gisa, e, edo zen ekipamendu liburuz, e, mobilite erredu delako horri buruz eh, badugu lana egiteko, e, eh, hartzainen burtsa bat badugu eh, ere hor gure dosiretan importanten tari batzen, eta gero e, hartzain etxola edo, edo kabaren kudeak eta edo, edo hainbat beste proiektu, izaitean proiektu ekonomikoak, kulturalak, ere lan duitugu. Euskal mendi gunearen inguruan diren erri guziek edo ere eragile pribatuek, eragile sozial edo kultural edo ekonomikoek ere ekarri dituzte eh, beren proiektuak. Beaz, gero, uh, aitortu behar dut, puntaren puntan uh, iniziatiba aniz bada lurralde honetan, maleruski gero hori behar da kudeatu uh, politikoki arbitraja batzu egiten dira, maleruski, uh, aize sobera dosier usu ateratzen dira, Eh, ez dira denak eh, laguntzen ehal, behaz eh, filtro bat bada, Mariruski, eh, baina inala guti uste ditugu bide bazterrean, eta egina ala eramaten ditugu puntaraino. 2008-2008-2008-2006 hmm. sei beste lidera beraz abiatzen da, orai lan batzordeak plantan emanen dira, bi norabide beresten dituzu hemen mendibiziak eta emazteak? Bai, eh, emazteen problematika ohartu gira eh, egiazko e, problematika funtsezkoa dela. Jada erra behar da, e, gure gobernantzan emazte, eragile emazte hainitz bada. Eh, badakigu ere horiek ekartzen dituzte edo ez batzu emaztearen egoera edo politikei buruz, e, eh, bez badakigu hori hartu behar dugula kondutan, eh, gero alibira, espero dugu, guk ez ditugu asmatzen eh, proiektuak. Hor, norabide batzu eman dira, epatu duzu bezala, baina gero agian e, nahi kunde hori kontan hartuz, hor agertuko dira proiektuak. Gu proiektuak ez ditugu asmatzen, bez ikusiko dugu zer proiektu agertuko den. Baina espero dugu tematika horren inguruan ere agian gauzak sakonuko dira. Adibidez, hartzeko emazteak eta hartzaingoa. Harri-garri da ikustea, gaur egun, uh, badugu uh, hartzainen buksa bat, uh, uh, gerozta gehiago gaztek edo futxaren zain gaztek laborantza mundurat edo hartzaingo mundot obiltzeko autua egiten dute, sasoieko lana, eramaitea, bai Euskal Bortuetan baita ere goi biharnoko bortuetan, ardien zaintzen hartzeko, simpli-simplia, simpli-simplia harritu dut, ez da, eh, ofizio simplia. eta ikusten dugu hor, eh, irunetik irrugoita emazteak direla, ez dira gizonak, emazteak dira hor. Eta hor, bada, egazko eh, problematik bat, sakontzeko, eta funtsian pundu beltzetan da ere, ez baitugu lortu oraindik eh, lideretik uh, epe luzean uh, eh, eh, dolako horiek. Hor, badugu pundu belz bat sakontzeko, hobetzeko, eta gure asmoa da hori ondoko programazio berrian hainbat uh, gehiago sakontzea hori emeteko ikus mira gehiago. Hmm. Odean, orai abiatuko da, proiektuen deialdia, eh, aintzinaria izan behar da proiektu horietan? Bai, eh, binora bideo horiek hartuko ditugu kontutan, baina badakik guiadanik, eh, ez dira, ez dira, proiektu berritan, eh, bitematik horien inguruan soilik oinarrituko. Beaz, ikusiko dugu zer heldu den, gero gauzak sakontzen dira, badira, hainbat bilkura tekniko eragile desberdinen artean, proiektuak agian sakontzeko, batzu hobetzeko, emaiteko puntaraino, eta agian beste batzuk ere zorixarrez e, eh, mm, eh, bide egiten dira, zeta bada beste problematika bat ere, eta hori aipatu behar dut, e, nik astapenean errandut e, Europa gabe Euskal Mendi aldea Eh, laborantza eta beste hainbat sektore uh, eh, umezurz egiazki, batzuk biziki erreski jotzen dute beti Europaren kontra, nik alderantziz egiten dut, beharrik Europa bide lagun dugula. Baina badu horrek ere bere pundu beltza, behar dut, eh, bere itzala badu, dirustaze efektiboak eropatik luzeak dira, eh, egia da ere gure eh, ikus teknikoen, instrukzio teknikoen gainetik ere Europak egiten du, bere instrukzio teknikoa, biziki fina da, eh, biziki kompleksua, eh, zaila, eh, beren egiazkoa da ere, hori ere behar da, eh, beren horrek galiten du ere proiektu eramaile ukaitea autofinantzaketa mail bat, eta proiektu tipietan agian eh, asumitzen aldu, proiektu gotorragoetan, maiz uh, eh, joeten dira bankuetarat mailegoa egitea, eta beste, eta horrek kompleksitatea eh, kompleksitate hainitz ekartzen du, batzutan ekartzen aldu, eta hori depundu bada, entzatzen gira hor biltzen, beran, Europoka horadiak olakoa dira, beran, hori joko aragoak ezaguna ez dira astapenetik, behaz horrekin ere egin behar dute proiektu eramaileak. Ara azken itza, dirua, eh, dirustatzia behar dugu aipatu eta azken lidogari konparatuz, behar dugu aipatu ere eh, mendigunea, masif pirenean hori ere sartu dela, dirutza Europatik heldu da, Uh, Bizkar bezala, liderena Europa fondoa dira. Uh, mm -hmm. Beaz, eskualdek, uh, iso, izurtzen dituenak eskualdeari. gero hori guzia nahizta diru zama izan, ez da aski, Hor, gero jokoan sartzen dira, eh, instituzione bakotxa, lugalde instituzio bakotxa, izan, eh, errandun bezala aski berria da, eh, estadoa eh, masif pirene delako horren bitartez, eh, departamentoa, Euskal Hiri gune elkargoa, eta eskualdea. Eh, bakotxak hor diru, baitugu bakotxak eh, proiektu deialdi publikoak, apela proje horiek, eta behaz horiek usu lotzen dira eta badira lehiuak hor eh, liderek uh, eh, lantzen dituen eta bultzatu nahi dituen proiektuekin, behaz, eh, eta justuki, <laughs> nola erran, haimeste dira hemen dinamika importantak eta dosierak eraginkoak ateatzen, nun lider, Euskal Mendia lider hortarik ere atera den, tresna potoloago eta egonkor baten alde joaitea, eta hori da, behaz, uh, eskualdeko parke naturala hori lantzen ari gira, hori bultzatzen ari gira, eh, eh, eta asmoa da, hemendik e, eh, iru lau bost urterat, tresna egon korrago horrekin lan egitea tematika horiak buruz. Eta lortzen badugu eskualdeko parke natural hori, Euskal Mendia deitua izan litaikena, ikera, agian lider baino aise alatako joan gira eta potentzialitate handiagoarekin hartzen alko da Ipar Euskal Herriko eh, mendigunea. Andie Maria, Akitania Berria Eskualdeko Kontseilaria, mil eskerra. Mil zuri.